สังกัจาระภาคาโตพรรัโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะพระภาคาโตพระรัตนโตสัมมาสัมพุทธัสะนะ Muhammad dalam Muhammad ini. Nah, ini kelihatan kuat. Nih mohon, ada di depan ผู้ที่ละเว้นคือความทุกข์ทางกายทางวาจาทางใจ ทานลดทุกข้ของทานเลื่อนไหวไปมากิริยาของตนที่เป็นมนุษย์จะได้เวลาอยู่นี้ให้เป็นมงคลคือความสุขและบุญกุศลความดีของตนจะได้เป็นผลประโยชน์ของตนต่อไป มาฉันได้เรียนนี้อาจเป็นว่าการไปจริดต่อปัญญิต่อไปให้อามาเมื่อเราเกิดมาในโลกแล้วจะได้พบว่าพระพุทธเจ้า ผู้ที่ทำทานดีหาผุทานแห่งความเสื่อทุกเราทุกคนผู้ที่ยัเป็นรู้สุชนอยู่ในเวลาปัจจุบันนี้แปลว่าเราตกอยู่ในหลุมอันหนึ่งคือความรู้ทังหลายไม่รู้จักว่า มอบผลแห่งานหรือนรกสวรรค์ก็ทานในใจในรูปธรรมนั้นแต่ว่านี้สั้ของพวกเรายังมีอยู่ยินดีพอใจในการที่เคยของ เวลาเรียนตาแต่ยังไม่เด็จสำเร็จเป็นว่าอาิยะเจ้าเกิดขึ้นในจิตของคนก็ตามไปจึงไม่ชื่อว่าเรายังเป็นรู้สุชนยังรู้หลงมองมาอยู่ตลอดกันไปจงร่ม ไม่มียาการต้นไหวไปมาในร่างกาของตนไม่ว่าตามดูหรือกลางวัามแต่อให้บาปตาาปโทษเกิดขึ้นให้เย็นมงความสุขคือธรรมะแความเจริญต่อไปในขันหน้าซึ่งขึ้นชั่ว ทุกคนผู้ต่างกันหาพิธีรายการจะให้ได้รับผลความสุขทางกายทางวาจาทางใจตลอดไปในทุกที่การเกิดมาในโลกก็การใจใจอันนี้ทำให้เราอยากสิ่งของทุกคนในเวลาวันเดียวนี้ตัวของพวกเรา ทุกคนยังกัวลอยู่ในการกินการอยู่การหาการรักการนอนการไปมาการท่องตาอย่าแค่ได้สิ่งของเพื่อการในใจตลอดไปชีนี้อันนี้ขึ้นชื่อว่าที่ที่ยังเป็นผู้สุดจน ปรารถนาหาความแบบไรชื่อวัตถุสิ่งของปัจจัยทุกประการในใจทุกอย่างอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมจะเกิดขึ้นในชีวิตของตนเพราะความสร้างเกิดตัวของเราไม่ใช่เรื่องบา มันไม่คิดว่าอะไรเป็นบุญเป็นความรักกันใดจงให้เราทุกคนคิดผ่านพิจารณาในที่นี้ของตนว่าสิ่งนี้แปลว่าหลงตามเรื่องว่าอาลาทีเลือดีปาปาเราทุกคนให้ปริญญา ละเว้นนั่นสิ่งคามรู้ที่ความทำทำตายทางวาจาทางใจทางวัตถุของประการใดอย่าให้เจว่าให้เรารู้วันในสิ่งสุขเรานอนอยู่วันในสิ่งสุขเราเดินไปมาให้ความสุขเราทุกคนให้ คืุญกุศลยุดจนตลอดไปทุกที่ลมหายใจตขออกอันนี้แปลว่าความของเราเป็นทุกละเวทีความชั่วทางกาย จึงไม้ขึ้นชื่อว่าเราผู้ที่จะเป็นมงคลเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์จะไดผลแห่งความดีหนึ่งคือบุญกุศลสองธรรมะสามปัญญาสี่องค์ญาห้าความสว่างสวัยแน่ใจหกโตของเรารู้จักได้เหตุผล เป็นผีทั้งหลายในโลกก็ตสาทในใจอันนี้เรียกว่าบุคคลผู้เกิดมาได้ทำผลความดีอยู่ตลอดสิ่งนี้ได้ละเล่นสิ่งความชั่วตลอดประาทในใจเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนสูงตั้ใจไม่ใช่ในชีวิตนี้ขอให้มันได้ในชีวิตหน้า มันได้ยินทีนีตนะก่อนมันได้ในหลวงเป็นเจ้าองค์ต่อไปเกิดมาในโลกเราทุกคนอยากจะเกิดอยู่ในโลกอันนี้หลายภพชาติพอเราแค่ชนะทิ้งความโทษในใจซึ่งจะทำให้เราผลคนจากที่บาปทำให้การเกิดการเกิดการเจ็บการตาย กานกินกัรไปกันมาในโลกอันนี้มีแต่ความทุกข์ทุกโศทุกขังทุกขังตลอดไปสิ่งนี้ให้เราทุกคนจงที่จงที่สิ่งที่ขอจงทุกคนแล้วทุกคนยางนาคตคนหน้านาที่จะได้เกิดในโลกยิ่งเราเกิดเป็นเปรต ่าตว์เดรัจานไปตกนรกยิ่งทุกข์ก็ยดีกว่าวี่ล้าเราบเท้ให้เราทุกคนองคิดอ่านตัวในที่นี้ของตนคุณชั่วเป็นรู้ทุกคนเหี่ยหน้าที่มันไปนรกเป็นรู้ทุกคนเนี่หน้าที่มันต้องเป็นมนุษย์หน้าที่มันต้องไปสู่สวรรค์ หน้าที่มันต้องไปเป็นเปรตเป็นผีหน้าที่มันต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้เรียกว่าบุตรชนของพวกเราทุกคนมันเป็นอย่างนี้ตลอดไปในโลกเพราะอริยเจ้าทั้งหลายผู้บรรลุแล้วพ้นการฝากแต่งแต่งไม่มีในการสุดในโลก ท่านได้ทดสอาความนี้คือธรรมะของพุทธะบุญกุศลของพุทธะที่วางไว้แล้วประการใด เป็นคนที่ไม่ประมาทเป็นคนตั้งใจดำเนินตามคำสอนของพุทธะตลอดไปปีนี้จึงได้ได้รับจิตของท่านวางสถาน คนเองก็ผ่านไปใก้เข้าสู่มรรคผลนิพพานดีให้เราหาพี่น้องทุกคนสมคิดอ่านว่าอารมีเลือกดีวาป่าเราทุกคนเป็นละเวในสิ่งความโกรธความปันในใจเอาความรักโกรให้ความมีสุขเป็นผู้ไม่ประมา ไม่ทำก็อ่านเองพระเจ้าการที่เข้าสู่เองนี้ของเองจิงคือชั่วเราเป็นมนุษย์ตาสีวะร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาที่อาจมาได้เจอให้มงคลอารีราศ วันวะโกสุตวะสุโมโห